Vai tu kafiju jau padzēri? Radio Marija Latvija ēterā - kafijas pauze. Slavēts Kristus, radio Marija Latvija klausītāji, labrīt visiem! Šodien 29. aprīlis un baznīca piemīna Svēto Katrīnu no Sienas, baznīcas doktoru. Pareizi, Priesta Rihards. Jā, pareizi. Man liekas, <laughs> eh, tev arī laikam eh, tas ir svarīgi, ka tev Jā. meita eh, ir nosaukta. Jā, Katrīnas par godu vārdā. Katrīnai no Sienas, bet zinu vēl kādu radio brīvprātīgo, Katrīna Andersoni, kur arī ir, kurai arī uh, Katrīna no Sienas ir aizbildne. Tā kā visām Katrīnām sveiciens. Jā, un šajā rītā kafijas pauzē, kā tu jau sapratīji, man uh, Man negribās teikt viesos šajā kafijas pauzē. Šo raidījumu mēs vadīsim divatām. Tā esmu Esāja Avotiņa un... Priestaris Rihards Rasnacis. Siguldas katoļu draudzes prāvests. Un tad uh, es atgādināšu tāluruņā numurus, uh, uz kuriem tu vari zvanīt un rakstīt. Tad uh, tāluruņā numurs, lai zvanītu, ir 67 969 131 Atkārtošu vēlreiz 67 969 131, bet ja negribi zvanīt, tad uh, vari uzrakstīt un priekš tā tālruņa numurs ir 266 77 272. Tā, tad uh, šīs dienas tēma es aicināšu prāvas tevi, Eh, iesākt šo raidījumu. Manuprāt, eh, gana interesanta, priekš manis nedaudz tehniska, tādēļ es vārdu došu tev. Jā. Uh, sestdien bija lielā talka Latvijā. Jā. <laughs> un uh, daudzas uh, draudzes aicināja uz uh, talkošanu, lai sakoptu baznīcu, baznīcas apkārtni vai arī draudzes telpas. Un uh, tas parāda arī, nu, cik mums ir svarīga Eh, kāda izskatās baznīca, baznīcas apkārtne un viss, kas saistās mums ar baznīcu. Un, um, um, es gribētu tieši par to parunāt, nu, cik šīs ārējās lietas, jeb, nu, tiksim, arī tehniskās, jeb um, materiālās lietas, kā, kā mūri, telpas, um, mums ir vajadzīgi. Un um, beig beigās varam parunāt, vai tas mums ir par uh, svētību vai par apgrūtinājumu. Jo man šķiet, ka nu, ļoti bieži tas ir arī liels sloks. Piedod, kad es tevi nedaudz pārtraukšu, bet uh, radio klausītāji, tad uh, es aicinu tevi tad uh, varbūt uh, šajā rītā rakstīt un uh, pastāstīt, vai jūs talkojat savā baznīcā, varbūt uh, tā tiks organizēta nedaudz vēlāk. Un vēl, protams, tas jautājums, no kurienes jūs mūs klausāties. Pieļauju, ka kādam varbūt nav iespēja uzrakstīt vai uzvanīt, jo ir sācies darba dienas uh, rīts, bet, nu, kuri var, tad lūdzu padodat ziņu. Lai mēs ar priesteri Rihardu, nu, nejūtamies šeit uh, vienēterā. Jāskat, vai es esmu mājās, mašīnā, Nā, darbā. Jā, arī tā var, arī tā. Jā, tātad par uh, to, ka mums, nu, īpaši Latvijas baznīcā, ir svarīgas šīs te, nu, baznīcas uh, mūru lietas, ja tā var teikt. Un uh, e, priesteri to vienīgi dara, kā e, meklē līdzekļus, lai jā. varētu atjaunot, remontēt uh, un arī uzturēt uh, baznīcas telpas. Un uh, es zinu, ka tas ir izaicinājums mazām draudzēm. Uh, baznīca ir liela, uh, cilvēku maz, Un tad tai mazajai sauņai cilvēku ir jārūpējas par eh, ļoti daudz lietām. Man tad eh, viens jautājums ir, kā eh, jūsuprāt par baznīcu ir jārūpējās priestrim vai draudzēji? Um, būtu jārūpējās draudzēji, priestrim būtu jārāda priekšzīme, bet nu, tā ir kopējā lieta. Un pat varētu vēl teikt nu, tā radikālāk, uh, priesteri pēc nedēļas var pārcelt uz citu eh, draugu. Un eh, savukārt draudzes locekļi jau tur paliek. Tāpēc eh, pirmkārt. Tad baznīca ir draudzes īpašums. Jā, pirmkārt, draudzē būtu jā, jābūt ieinteresētai to, lai nu, viņu šīs garīgās mājas ir kārtībā. Un lai tā ir vieta, kur viņiem būtu patīkami būt gan pašiem, gan uzaicināt citus cilvēkus. Un, Jā, es varu teikt, ka ir vēl kaut kas svarīgāks par telpām. Protams, ir šī tā, nu, sadraudzība, eh, kopiena, nu, līdzīgi kā mēs runājam par ģimeni. Protams, katra ģimene grib eh, dzīvot eh, nu, tā, komfortā, lai būtu skaisti, lai būtu ērti. Bet uh, vēl svarīgāk par to ir mīlestība ģimenē. Jo var arī teikt, ka ir um, nu, viss ļoti skaisti, kā pilī, bet ja nav šīs savstarpējās uh, um, attiecības, attiecību un mīlestības eh, sadraudzības, tad neko nedod šīs perfektās telpas. Un uh, pat var būt tās, tā, ka tās rūpes pār telpām, ja mēs tā skatāmies uz ģimeni, uh, var um, padarīt uh, pašas attiecības ģimenē um, nu, iedragātas. Uh, Tātad sen, tēvs vai māte bērniem liek tik ļoti par kaut ko rūpēties mājās, ka viņi zaudē savstarpēju kontaktu. Viņi kopā nespēlējās, viņi kopā neatpūšas, viņi tikai strādā. Un, un tad ģimene no tā cieš. Un līdzīgi ir arī draudzē. Ja draugs locekļi tikai to vien dara, kā rūpējās par baznīcas telpām, tad uh, viņam vairs nepietiek laika, lai kopā svinētu, kopā atpūstos, uh, kopā uh, slavētu Dievu, tad uh, nu, draudz cieši no tā. Bet, uh, Šeit mums domāju, jārunā, kādas īsti telpas ir vajadzīgas baznīcai. Var uh, nedaudz vienu jautājumu pirms pie šī Jā. ejam. Kā tad dabūt šo līdzsvaru? Uh, laikam, jebkurā jomā uh, tas nav tik vienkārši vai tas būtu ģimenē, runājot par eh, ģimenes mājokli, vai tas būtu eh, par draugu, vai tas būtu arī vienalga par eh, kādu citu organizāciju vai iestādi, kaut vai radio. Jo nepietiek, ka šeit teiksim, būtu labs tehniskais nodrošinājums un labi izremontētas telpas. Ir svarīgi, kāda cilvēka šeit nāk un kā viņi savstarpēji nu, sadarbojās, vai viņi ir draudzīgi ar pozitīvu attieksmi viens pret otru. Jo mm, vajag gan vienu, gan otru. Un eh, mums vajag svētā gara vadību, lai saprastu, kāds ir šis līdzsvars. Eh, bet, lai arī šo sadraudzību nodrošinātu, eh, nu, tomēr tā vide arī ir svarīga. Un, tā runājot tieši par draugu, tad teikt, ka nepietiek tikai ar lūkšanu telpu vienu kas mums vēsturiski ir, ir, ir baznīcas, tātad baznīcā. Un sakristēji, protams. Jā, jā. sakristēji, kuru, nu, bet viņi arī lielā mērā pakārtota tieši uh, lūkšana organizēšanai, jo tur vajag saģērties uz dievkalpojumu, tur ministranti pulcējās, tur tiek nolikts kaut kādi liturģiskie apģērbi, priekšmeti, un tas viss tik un tā ir virzīts, uh, nu, vai centrēts uz liturģiju. Uh, tad jā, ir uh, balkons uh, korim, uh, mūziķiem, uh, Nu, un bieži vien tas ir arī viss. Jā, un tad ir jautājums, kur draudzēji pulcēties kopā un vai ir vajadzīgs šīs telpas? Nu, varbūt vēsturiski e, bija kāds laika posms, kur tas nebija tik būtiski, jo cilvēki tāpat visi bija ticīgi un viņi e, komunicēja visur citur. Vienalga uz tirgus, e, viņi tāpat viens otru pazinīja, jo tās kopienas bija salīdzinoši nu, Eh, nemainīgas, jo nebija tāda mobilitāte, kā tas ir šodien. Un, eh, un tā sadraudzība notika arī ārpus baznīcas. Un tagad mēs redzam, ka situācija ir mainījusies, un uh, vairs nav tā, ka visa sabiedrība būtu ticīga, un jebkurā vietā, kur viņi ir, tā, tā ir arī ticīgās kopienas uh, sanākšana. Uh, Un tāpēc ir vajadzīgas atsevišķas telpas pie draudzēm, kur pulcēties tieši šai ticības kopienai, nu, draudzēji. Um, un, nu, ja mēs tādu pavērojam um, Latvijas situāciju, tad šit, ah, nu, redz, uh, visām aktīvajām draudzēm ir telpas. Un tad jāskatās, uh, nu, telpas vēl ārpus baznīcas, ārpus uh, tieši lūkšanas zāles. Un, uh, Un tajā skatās, kas pirmais ir vista vai ola, ja? vai sākumā ir telpas, un tad ir aktīva draudzene, vai sākumā ir aktīva draudzene, un tad ir telpas. Labs jautājums. <laughs> Bet es jā, nu neatbildēšu. <laughs> jā, tas ir retorisks jautājums. Jā. <laughs> Arī tev klausītāji. Sapratu, par to varētu arī kāds padalīties. Kā jums šķiet, vai sākumā vajag uh, priesteram vai biskupam uzbūvēt uh, pasākumu, nu, tādu telpu, telpu kur pulcēties un uh, sanāk tam, kopā būt sadraudzībā, ne tikai lūkšana sadraudzībā, bet arī tādā sadzīviskā ziņā sadraudzībā. Un uh, tad cerēju, ka tad es veidos tādu aktīvu draugu ar, ar dažādām uh, draudzes aktivitātēm, vai vispirms būtu uh, jāskatās, lai ir aktīva draudzene, kas jau pulcējās un jau meklē eh, kādas iespējas, kur, kur viņi to var realizēt, un pēc tam viņi paši sev būvē šo eh, draudzes namu. Bet kāda ir jūsu tad eh, pastorālā pieredze? Gan uh, kalpojot Madonas draudzē, gan arī patiesībā paskatoties atpakaļ bērnībā, jo zinot, kad uh, Jā, tā, es nāku no Svētā Antona draudzes, vēl jā. no vecās Vai tur eh, bija tādas, jā, tādas vietas, kur kopīgi pulcējās draudzes cilvēki pēc uh, Svētās mises, un vai viņiem tas bija svarīgi, vai bija svarīgi šīs ten savstarpējās nu, attiecības? Nu, vēl jau, tieši mums jaunieši, tas bija jau mans eh, skolas gados, jā, tur jaunieši pulcējās, virs zakristijas bija viena tāda neliela telpa. Tomēr bija. Kur, kur varēja sapulcēties, bet tad... Uh, laik pa laikam Es domāju, jaunieši pēc misijas aizbraukt uz jūrmālu kopīgi pastaigāties vai vēl kādus citus pasākumus. Uh, un uh, tas tajā laikā īpaši koris turējās kopā un uh, taisīs savus dažādus svētkus. Katru gadu zin, bija uh, jaungada eglīte, uh, ar eh, dažādām tur eh, pat loterijām, viktorīnām un arī pasēdēšanu pie galda. Tad, tad, eh, nu, lai būtu arī ārpus dievkalpojumiem, vēl kaut kāda mm, šī kopības izdzīvošana arī ne tikai reliģiskajā dzīvē. Tad svētā Antona draudze Rīgā bija tiešām kā draudze. Nevien Jā. tie bija cilvēki, kas aizgāja uz svēto misi un pēc tam katrs devās. Nu, uh, tas notika gan mazākā teiksim, apjomā, gan arī kur, nu, šie lielie pasākumi, lūk, vai kā tas ir jaungada svinības, vai eh, nu, tad, attiecīgi Antona draudzes, eh, tieši draudzes sārkie atlaides uz Antona dienu, vai vēl kāda atsevišķa pasākuma. Nu, kad varēja būt svētceļojumi, tad arī svētceļojumos devās, bet um, tas notika arī tādā mazākā apmērā, nu, dažu ģimeņu pulkā. Un, e, es atceros, pēc, pēc e, katras svētdienas mises e, mana ģimene, man vecāki, mēs gājām ciemos pie manas kosmāts, kas dzīvoja turpatās pārielai. Tā ir priestara Jurija Linska mamma. Jā, un, un tur bija vēl kādas ģimenes, un, kas pulcējās, un vienmēr tur bija tāds, nu, mūsdienās mēs teiktu, tusiņš, ka pēc baznīcas ir šis sadraudzības laiks iedzēra teju, kafiju, parunājās, eh, kādus joks pastāstīja. Vai nu, jūs bijat daudz? Eh, diezgan daudz, jā, tur mēs bijām var tas kādas, es nezinu, nu, katrs kāds 4, 5 ģimenes varbūt tās. Man tā tur grūti uzreiz saskaitīt, mm -hmm. bet uh, bija tāds noteikts pulciņš, kas tur diezgan regulā, regulāri pulcējās. Un varbūt tas no turienes man ir tā vēlme pēc šīs sadraudzības, ka es to jau bērnībā piedzīvoju un uh, redzu to kā, kā tādu labu lietu. Tad, uh, kad es kalpoju Madonā, uh, tur gan mums nebija telpu. Mums bija tikai bija maza baznīca, un es pats dzīvoju, man liekas, 9 kvadrātmetri. Man bija istaba, kas man bija gan darba istaba, gan guļam istaba. Un, um, un tad um, lai kādas aktivitātes varētu nodrošināt, mēs izmantojām pašvaldības eh, telpas. Eh, pirmais, kas atceros, pirmais pasākums bija, man liekas, pankūku balli jauniešiem, eh, un tad mēs izmantojām bērnu jauniešu centra telpas, tāda kamīna zālīte, tur mēs pulcējāmies. Um, un tā sadarbība ar bērnu jauniešu centru ir izveidojusies pēc tam visus nākamos gadus. Eh, tur arī jauniešu alfa ir notikusi, un liekas, vēl tagad eh, arī sadarbībā ar, ar pašvaldības šo jauniešu centru notiek jauniešu alfa. Tad um, vēlāk mēs mm, sociālā dienesta telpās, tur, kur ir zupas virtuves telpas, tur mēs taisījām gan uh, alfu, arī uh, sadarināto kursus un vēl citas aktivitātes notika. Tātad mēs, mēs nu, mm, skatījāmies, kur var izmantot jau kādas esošas telpas, jo mums savējo nav, tad mēs tā kā nu, īrējam. Bet īrējāt, vai tas uh, tīri tāds nu, uh, tas šajā pat, sadarbība? Tas, tas mums bija svarīgi. laba sadarbība, bet es domāju, tikpat labi var arī īrēt. Uh, nu, jo bieži vien savas telpas uzturēt ir dārgāk nekā īrēt. Ja, ja tev viņas nav vajadzīgas katru dienu, nu, regulāri, ja nav vajadzīgas, jā. tad izdevīgāk ir īrēt. Uh, Tas, ka mums bija. Bet vai nav tā, ka, ja draudzēji patstāvīgas telpas, tad arī tās telpas nu, piepildās ar kaut kādām nu, tādām Jā, arī. ārpus draudzes Bet, pasākumiem? Man šī Madonas pieredze bija tāda, ka mēs sākām ar šīm aktivitātēm nu, tā, īrētās telpās, Eh, bet šo pasākumu bija tik daudz, ka mums bija ļoti grūti katru dienu uh, likt mašīnā visu aparatūru, kas vajadzīga, uh, kaut kādu aprīkojumu, visus projektorus un uh, nu, vispārējo. Braukt turien, visu iekārtot telpu, kā mums vajag, pēc tam atkal visu sakārtot un visu, visas iekārtas atkal likt bagāžniekā, vest atpakaļ uz baznīcu. Tas bija grūti. Un tad vienā brīdī mēs nonācām pie tā, ka mums vajag tomēr nu, telpas, kur mēs būtu pastāvīgi. Um, un, un um, tad um, um, es ieraudzīju, ka netālu esošajā veikalā, skatlogā, tur agrāk bija gan pārtiks veikals, gan agrāk bija vēl mēbeļu veikals arī, ka tur pārdod uh, vai izīrē. Man tas pieznieks, kā, vai jūs izīrējat? Jā, un tad mēs īrējām šo te, uh, veikalu, un tur bijām ierīkojuši uh, draudzes namu. Un, man liekas, ļoti veiksmīgi. Jā, tas bija kaut kāds trīs minūšu gājiens no baznīcas. Uh, bet bija savs uh, iegūms, ka tas nebija tieši kopā ar baznīcu. Jo tad bija iespēja rīkot uh, pasākumus arī paralēli ar Svēto misiju. Jo, piemēram, tagad uh, pat tikko saskāros uh, Siguldā, ka mēs gribam uh, alfa kursu uztaisīt vienā dienā, kur ir arī misa vakarā. Un daudziem tas rada uzreiz tādu uh, A kā tas ir, kad nu, ir misa un tad vēl kāds pasākums, vai tas var pārklāties? Un, jā, ja tas aiz sienas notiek pasākums, kad uh, sienai otrā pusē pie altāra tiek svinēta mise, uh, daudziem rada tādu diskomfortu. Uh, un tur, ja tas ir trīs minūšu attālumā, tā jau cita, cita ēka, Un tur varēja tātad, nu, līdz ar to aktīvi tā draudz dzīvi noritēt, Eh, ir kas apmeklē liturģiju, bet eh, citiem ir kāds eh, specifisks pasākums, vai tas būtu laulāto kursu vakars vai, vai, vai, vai kas cits. Un, un pat vēl bija tā, ka jaunieši kādreiz, zinu, ka tajā vakarā brīva draudzes mājas, ka jā, A, nu tā mēs palikam, un viņi paliek uz visu nakti, ja es tur pats dzīvotu, Iespējams, ka tā viņu uzturēšanās un tā skaļā muzicēšana visu nakti iespējams varētu Bet traucēt, traucēt, vai arī viņam būtu nērti to, to pat prasīt, ja zinātu, ka kurai sienas nu, dzīvo un atpūšās prāvests. Un, un tāpēc tas bija liekas, ļoti pozitīvi, ka tās bija nu, viena ēka, kas ir pat pa nelielu atstatumu no, no pašas baznīcas ēkas. Tūlīt diakons Mareks raksta, slavēts Jēzus Kristus, svarīgi, ka ir draudze un tad telpas, jo, ja sadraudzīga draudze, tad telpas tiks piepildītas ar prieku. Tātad pa priekšu draudze un tad telpas. Nu jā, bet lai to draudzi izveidotu, kaut kur telpas ir jāatrod. Tāpat, jā, ja tās nav tavas, nu, nav tieši baznīcas īpašumā, uh, Bet eh, nu, vietu, kur pulcēties, saka, jā, varu, vasarā var telti uzbūvēt eh, un tur rīkot pasākumus. Un atkal, šipas, Madonas pieredze, mēs bijām lielu telti, 50 kvadrātmetru lielu telti bijām uzbūvējuši, bet nu, vienā vētrā viņu aiznesa projām. <laughs> bet, man liekas, eh, pats arī tāda, nu, tāda svarīga lieta, ka pati draudze grib nu, sajiet kopā pēc svētās mises, grib parunāt savstarpēji, grib padalīties par to, kas notic pa nedēļu. Uh, vai arī, kad kāda ciemiņa atbrauc, jā. Um, jā, tāpēc... Nu, kad ir šī vēlme satikties, mm. jo var jau būt arī, kad ir šīs telpas, bet reāli šo attiecību nav, un tu pat varbūt pat negribi satikties. Un droši vien tā, tā ir arī pieredze, ka ir kādas draudzes baznīcas Latvijā, kurām ir telpas, bet uh, tur nekas nenotiek. Stāv tukšas, vai ne? Jā. Un tad viss saka, nu, var tas nāks nākamais prāves, varbūt, ka viņš tad varēs viņus piepildīt, jā. <laughs> Labi, tad lai nedaudz skan mūzika un pēc tam atgriezīsimies. Turpināsim. Radio Marija Latvija klausītāji, labdien jums visiem! Šodien pirmdienas eh, rīts 29. aprīlis. Novēlu visiem sveitīgu darba nedēļu un eh, šajā kafijas pauzē kopā ar jums esmu Esaija Avotiņa un blakus priesteris Rihards Rasnacis. Mans draudzes prāvests, Siguldas eh, svētās Jēzus sirds katoļu draudzes prāvests. Jā, un vēl daudz citu pienākumu un ārmatījā. <laughs> Tas gan. <laughs> Jā, mēs šodien runājam par draudzes telpu nepieciešamību, vai pietiek ar to vien, ka ir baznīca, dievnams, proti lūkšanu zāle, vai ir vajadzīgs vēl kaut kas ārpus kora balkona un zakristēs? Jā, bet pirms turpinām, tad es nolasīšu kādu ziņu. Kristus ir augšām cēlējs. Paties augšām cēlējs. Aleluja, klausos jūs, paldies par diskusiju, talkoju, es studijās Rarzī, un draudze ir mana otrā ģi ģimene sadraudzība ir nozīmīga. Klausos no mājām Siguldā. Jā. Ah. Man pat nojauta, kas to varētu būt rakstījis. Jā. Eh, nē, es pēc sākumā, ka mans talkoja ar Arziju un eh, draudz ar otrās mājas, domāju, tad Arzija tas pirmās mājas, bet... Eh, Uz kādu laiku varbūt? Jā. um, <laughs> jā, es domāju, ka nu, visiem priesteriem ir prieks par šādiem cilvēkiem, kuri nu, draudz uzskata par savām mājām jo, un kuriem rūp to, tas, kas notiek eh, gan dievnamā, gan nu, pārējās draudzes telpās. Eh, un, eh, ak, mēs tā varam atgriezties pie šī jautājuma par to, kādas tad vēl telpas ir vajadzīgas. Jā, un, kādas telpas ir vajadzīgas baznīcā? Nu, vai nu, pie, nu, pie, pie, pie, pie baznīcā, pie, pie, nevis pašā pie baznīcā, jā. bet jā, pie dievnama. Un tātad, kur draudzēt, pulcēties uh, uz sadraudzību, uz šo kopienas, jeb brālības veidošanu, uh, kur veikt evanģelizācijas darbu, jo mēs nevaram evanģelizējot uzreiz aicināt uz baznīcu, mums iespējams vajag eh, to pakāpeniski darīt. Nu, kā piemēram alfas kurs. Jā, vienalga kaut kādas pilsētas svētku pasākums, ko baznīca piedāvā, baznīcu nakts pasākums, kas varētu būt ne tikai pašā dievnamā, bet viņam plašāk un tā tālāk. Tad, kur var notikt dažādas katehēzes un apmācības, jo arī man šķiet, ka ir labi, ka tas nav tikai baznīcas zālē vien, jo mums vajag saglabāt sakralitāti šai baznīcas lūkšanu telpai, uh, lai cilvēks ienāca šobrīd, jā, šeit mājo Dievu, šeit ir kaut kas sakrāls. Man viens uh, jautājums, um, es esmu dzirdējis, ka šāda pieredze ir šur tur ārzemēs, bet uh, par šīm, nu, mūsu draudzēs ir, ir pēc pirmās uh, svētās mises uh, svētdienā, pēc pulkstens deviņiem ir šī kafijošana, cilvēki sanāk kopā un ir arī aicināti nest līdzi kaut ko ēdamu, tā kā pirmās brokastis, vai šo var darīt baznīca? Tāds ļoti tieši konkrēts jā. jautājums. Nu, to, ja nav citu telpu, ja nav citu telpu. Nu, izņēmuma kārtā to varētu. Bet eh, tas vien, ja, ja draudze grib uz šo pulcēšanos, tad viņiem ir jāskatās, kā mēs to varam nodrošināt, vai taisīt kaut kādu apsildāmu telti blakus eh, baznīcai, lai jau tas ziemas augstajos mēnešos arī tas nelīdzēs, bet eh, nu, vismaz ilgāku laiku arī tādā pavasara vai rudens sezonā to varēs darīt. Jā, tādas nopietnākas teltis izmaksā pietiekami dārgi, bet eh, nu, tas ir risinājums, ja nevar uzbūvēt. Eh, bet, eh, Nu, Tomēr ilgstoši nu, nu, baznīca, taisīt, nu, dievnams, kur svētā misa, kur ir jā, lūkšanas, kur ir, tā ir sakrāla. Kur ir visvētākais sakraments tabernākulā, nu, nav mums paredzēta baznīca, tomēr baznīca telpa. Uh, šajās sadraudzes. Tāpēc ir vajadzīgs šis papildus telpas. Ja, un, teiksim, mēs Sigultā to saucam par pasākumu centru. Mums sākumā bija uh, nosaukums piebūve, jo tas bija celtniecības uh, procesā, un tad uh, jā, šī uh, ēkas daļa tika vēlāk piebūvēta pie baznīcas, tāpēc bija tas nosaukums piebūve, bet mēs sapratām, ka, uh, ja mēs gribam aicināt uz kādu notikumu, tad labāk skan pasākumu centrs. Bet klausoties jūsos, es gandrīz sāku mainīt savus domas, domāju, nav slikti, ka tomēr uh, ir uh, divnams un šī telpa ir pilnībā atsevišķa būve. Kaut tiešām dažu minūšu gājienā no draudzes. Bet tas ir mans tiešām personīgais viedoklis. Vai arī pāri ielai. Es īstenībā šeit ļoti labu piemēru minētu Rīgā svētās Marijas Magdalēnas baznīca. Un, uh, Viņi izvēlējās īrēt eh, telpas no valsts nekustamiem īpašumiem, liekas, kas ir pāri ielai. Jā, tā, nu, burtiski jā. Jā, jā bet, bet nu, nu jāpāriet pāri ielai. Jā. Un, eh, un tur izveidojas svētās ģimenes māja ar eh, tātad vietu, kur notiek dažādi pasākumi un arī sociālais darbs. It kā turpat blakus bija eh, katedrālas svētdienas skolas telpas, kas pat varbūt nebija tik noslogotas, bet viņi redzēja, ka nu, ērtāk ir telpas uzreiz pāri ielai. Un, eh, jā, pat ja viņiem klostera ielas eh, zāles un pārējie biroji ir pieejami neizējot no, no baznīcas, nu, ne no baznīcas izējot, bet nu, pa vienām durtiņām un tu jau esi tajā pašā ēkā, Tad eh, tomēr viņi izvēlējās vēl šādu svētās ģimenes māju veidot, eh, lai būtu nu, pilnīgi neatkarīga no, no dievnama telpām. Un es tur saskatu jā, arī lielu priekšrocību. Un līdz ar to tur var būt gan atsevišķs, gan tāds kā muzejs, gan var notikt eh, pasākumi, jā, arī pat paralēli dievkalpojumiem, kas notiek baznīcā. Kā ir ar šīm bērnu rotaļistabām? Jo no vienas puses man nu, reizēm ir žēl, to, bet tas atkal ir mans personīgais viedoklis. Man ir žēl to vecāku, kuriem reizēm uh, ir jābūt šai pasākuma centrā, nu, ja bērni sāk vai nu paraud, vai grib paspēlēties kajāk ar uh, eh, rotaļlietām, uh, eh, jā, paņemties, vai, uh, vai tomēr labāk būt viņiem klātesošiem. Mm. Jā. Nu, misē, jo es zinu, kad bērns sāk raudāt, nu, tas arī vecākiem dod, protams, saspringumu un nav viegli. Jā, nu šādi runājot par telpām. Viens risinājums ir pašā baznīcā iekārtot kādu stūrīti, kur bērni var iet rotaļāties, bet man šķiet, tas ir tomēr ne pastorāli, jo uh, bērnam jāsaprot, ka viņš atnāca uz baznīcu pie dieva, nevis baznīcā viņš rotaļājas. Nu, viņu vajag ievadīt jau šajā noslēpumā, šajā dieva pieredzē. Un rotaļājoties eh, tieši ar, ar mašīnītēm vai lēlēm, tas īsti nebūs. Un tad, jā, ja ir kaut kāda labā gana katehēzes telpa, kur viņš arī tādā rotaļu eh, atmosfērā, bet var tikt iepazīstināts ar eh, sakrālo pasauli, tad ir ļoti labi. Un, eh, jā, ir baznīcas, kur kaut kur blakus, eh, vai pašā baznīcā ir tāda noizolēta telpa, vai arī kaut kur blakus, eh, draudzes mājā es zinu, ir bērna istaba. Jā, ka Valmieras draudzē ir pat augšā pie kora ir tāda aiz stikla sienas, tu esi klātesošs svētajā misē, bet uh, aiz no stikla durvīm. Jā, jā. un ja bērns... Uh, skaņas izolācija. Jā, skaņas izolācija, un ja kāds mazulis raud, tad, uh, nu, jā, vecāki redz visu, bet uh, nu, netraucē. Tad, jā, jā, eh, tas arī nu, svētās mīsas norisei. Eh, jā. Jo, lai nu, viņa bērns nebūtu pār tādu nu, traucējumu. Nu, kad mazliet sāk raudāt, tad visu uzmanību, jā. nu, grib vai negrib pievēršās viņam. Jā, jā, jā. jā. Nu, tas tīri dabīgi, jā. Bet uh, tas ir viens no risinājumiem, bet es vēlreiz saku, to nevaru mm, uztaisīt pār īsti rotaļu telpu, uh, jo tad eh, bērnam ir šī eh, sajūta, ka viņš eh, nāk rotaļāties. Un tad kurā brīdī viņam būs jāpārstāj rotaļāties un jāsāk lūgties. Un tad bērns jūtas, ah, es negribu lūgties, jo man patīk rotaļāties. Um, Varbūt tas kādam tas izdodas ļoti viegli šo pārēju veikt, bet eh, es esmu novērojis, ka tas rada liels izaicinājums. Bet tā būtu gan atsevišķa tēma, eh, par ko runāt. Eh, tas atsevišķi kafijas pauze. Jā, bet tas ir viens Jā, no tur arī būtu labu kādu nu, vecāku. Tiešām arī tāda jā. pieredze, kad padalītos. Jā. Bet, jebkurā gadījumā, vajag arī bērniem katehēzes telpu draudzes šajā namā. Un, eh, piemēram, labā gana katheizē viņam vajag savu ātriju, kas ir tikai tam veltīts. Jo viņš ir tā iekārtots, lai šīs katheizes tur varētu nu, veiksmīgi notikt. Um, tad um, tā ir labi, ja jauniešiem ir sava telpa, kur viņi var justies. Uh, nu, nu, kā mājās? Jā, ka, ka tā, tas ir mūsu. Mm. Um, un tas var viņus iesaistīt, eh, to sagatavojot. Protams, tur jāskatās, ja jaunieši pulcējās tikai vienu reizi nedēļā, uh, un tad viņiem uh, atdot veselu telpu, kuru vajag apkurināt un uzturēt uh, visu nedēļu, tas, tas nu, ne visām draudzēm ir pa kabatai. Un, tāpēc jācenšas droši vien pēc tādām multifunkcionālām telpām, tās labāk iekārtot. Tur var gan kora mēģinājums notikt, gan tā, kad ir jauniešu vakars, tad tur ir jauniešiem, gan ir, var skatīties filmu vai vīru tikšanās var notikt, lai tur var būt Eh, nu, justies, iejusties dažādas grupas. Jo skaidrs, ka mums ir jādomā par finansēm, vai draudz to var atļauties. Un eh, uztaisīt skaistas telpas, dabūt kaut kādus eh, projektu līdzekļus, vienreiz to iekārtot, tas ir viens, bet pēc tam viņu vajag regulāri uzturēt. Vajag apkurināt visu ziemas sezonu, vajag uh, mazgāt grīdas, vajag, uh, vajag uh, mums. Uh, es nezinu, saucīt putekļus, apgaismot, pārkrāsot, remontēt un visu, un tāpēc tas ir no svara, vai, vai tur tiešām viņas tiek noslogotas. Jā, mums kāds zvans. Jā, halo. Viss augšām cēlies. Paties augšām Paties augšām cēlies. Aleks, Aleksandrs zvana. Paldies par šo raidījumu, ko jūs pārmēt kafijas pauzē. <clears throat> Bet man ir tāds jautājums, un forši ir padomāt par tām telpām, bet vispārīgi domāt, kā pieejamību uh, cilvēkiem, kam ir kustības traucējumi, kas ir piemēram uz invalīdu ratiņiem. Mums, diemžēl, kaut kā uh, pilsētā Rīgā daudzām baznīcām, diemžēl nav padomāts kaut kā tīri praktiski un, un normāli, lai, teiksim, cilvēks ar invalīdu ratiņiem varētu iebraukt baznīcā. Jā, paldies tiešām. Ar to pieejamību, jā, jā. mēs redzu regulāri eju garām, piemēram, pa pils laukumu un redzu, pirms es atjomāku baznīcē. Viņai tur augstas trepes, nu kā lai, teiksim, mm. kaut vai tas pats turists, jā, kā lai viņš ie, iebrauc iekšā šajā mm. telpā, tā baznīca ienāk. Viņa sluka baznīca, jā. Jā. Bet nevar. Jā, pa, pa, arī, tas... Pie Franciska baznīca arī tur ir uztaisīts, tas kā mm. arī students regulāri ejas, redz tās metāls un tās uzbrauktos, un tur vajadzētu kaut kā padomāt, nezinu, saskaņot ar arhitektūru, jā, lai nav, nav tā, ka tur izlets, <laughs> un arī daudzās citās vietās, jā. Jā. Es piekrītu, un man šai ziņā ir arī zināma pieredze. Paldies par, par šo gan jautājumu, gan komentāru. Eh, es zinu, arī par aglonu bija, teikšu, ka tur bija tik stāvs tas uzbrauciens, ka mm, man tieši no, no draudzes viena, kas ģimenē, kuriem bija arī ģimenes loceklis uz ratiņiem, ka viņa stūma, viņš bija tik stāvs, ka īstenībā nu, laikam, tad vajadzēja noturēt tos ratiņus un tad saplīs eh, apave, kas tur vēl, nu, un ka tas bija ļoti bīstami. Tagad, man liekas, ir kaut kas jau uzlabots, ir, ir pārtaisīts, bet eh, vien brīdi bija ļoti pat, nu, apdraudoši. Tad, Es varu pateikt, jā, tagad katedrālē eh, ir ierīkots eh, tāds pacēlājs, ka, jo katedrālē grīdas līmenis ir zemāks nekā eh, ielas līmenis. Jā. Tur ir jānokāp lejā pa Jā, kāpnēm. bet tagad ir ierīkots speciāls tāds sānos tāds pacēlājs, jo tagad tā veids kādus rekonstrukcijas darbus, tad jau par to padomā, bet atzīšu, ka tas ir diezgan dārgi to ierīkot, Un, eh, un ja draudzē ir tik līdzekļu, cik viņi var savākt ziedojumos, viņiem jāskatās, vai viņi to nu, tā, var pavilkt, vai viņi to var atļauties. Un eh, ceļš, ja viņi vēl neredz, ka viņam ikdienā būtu vajadzība pēc tā, tad eh, viņiem ir grūti novirzīt tos līdzekļus, kur viņiem vēl nav. Piemēram, Siguldā mēs esam ierīkojuši liftu. Mēs ar laikam vienīgā baznīca, kur ir lifts. Bet tas mums izmaksāja 30,000. Bet, tas, bet, bet tā bija projekta nauda. Jā, bija projekta nauda. Tad, laikam, 9,000 mēs paši maksājām, 21,000 mēs saņemām no, no projekta līdzekļiem. Bet tik un tā bija diezgan liels ieguldījums arī no, no, no, no draudzes vajadzīgs. Jā, jo mums eh, nu, regulāri nāk arī eh, cilvēki ar ratiņkrēslā, eh, tad, tāpēc mums tā ir aktuāla vajadzība. Un, jā, un savādāk uz labierīcībām nevar nokļūt ja neizmanto kādu pacēlāju. Bet uh, atzīšos, ka tas ir izaicinājums, jo atkal šeit ir jāsalāgo šīs finansiālās iespējas ar, eh, ar vajadzību. Un, uh, ja draudz ir gatava tāds samesties 20 tūkstoši kā, kādam pacēlājam, tad to var ātri var arī izdarīt. Bet, ja draudzē salīdzinoši maz cilvēku un viņi to nevar atļauties, tad vai nu ir kāds enerģisks cilvēks, draudzē, kas uzraksta projektu, bet tur atkal tik un tā līdzfinansējums ir vajadzīgs. Bet, jā, nu, tas nav tik uh, vienkārši. Uh, bet es pilnīgi piekrītu, ka tas ir vajadzīgs, par to ir jādomā. Un īpaši, ja tādu mēs kaut ko no jauna būvējam un iekārtojam, tad man liekas, pat savādāk nemaz nevar nodot eksploatācijā, ja nav vidas pieejamība. Tam ir kāda ziņa skumja, ja draudzēji pilsētā Ārpus Rīgas ir daudz telpas, bet nav kas tās piepilda no prāvesta puses, nav atsaucības, nav pat nekāda piedāvājuma. Divnams paliek ar vienu tukšāks. Jā, tāda ziņa. E, jā, un tā tas ir e, kaut kur e, nu, ārpus Rīgas, vai nu, kādos ciematos, vai mazpilsētās, arī ar citām lietām. Tāpēc tiek slēgts daudzas lauku skolas, ka vairs nav kas tur nec māca, nec mācās. Uh, vai tas ir tik nu, sarucis, ka vairs nevar atļauties to skolu uzturēt, tāpēc slēdz vienalga pasta nodaļas, vēl tik daudz lietas. Es tikko uh, vakar uh, lasīju kādā uh, ziņu portālā, laikam TV netā, kad ārpus Latvijas dzīvo 400 tūkstoši uh, Latvijas iedzīvotāji. Tas varbūt ir, pat vairāk. Pat vēl vairāk varbūt, jā, tas ir nu, gandrīz pusmiljons, jā, ārpus uh, no nu, Latvijas uh, teritorijas. Jā un demogrāfija kāda ir, tāda viņa ir. Eh, un tas vien, es zinu, ka tas eh, vajag domāt arī par eh, draudžu apvienošanu, lai jā, tas ir viena teiksim, lielāka un spēcīgāka, aktīvāka draudzene nekā daudzas mazas panīkušas draudzes. Tas būtu atkal atsevišķs tēma, tas citai kafijas pauzē vai, vai kādai citai nopietnai sarunai, bet uh, Tā arī, ja cilvēku ir maz, tad viņi nespēja ar aktivitātēm piepildīt. Ir jautājums tā, tad, ja īstenībā cilvēki ir, tikai nav zaļā gaisa no prāvesta, nu tad es eh, jūtu līdzi, jo nu, tā ir sāpe cilvēkiem, kas to gribētu darīt. Bet arī kā prāvis varu teikt, un arī runāt ar priesteriem, kuriem saka, jā, nu, kur es devu zaļo gaismu, eh, tur īstenībā mani piemānīja, vai, nu, un priesteri ir vīlušies, ka viņi cerēja, ka, ka būs, piemēram, ka kāds tāds uzņemsies bērnu katehēzi, bet tad kaut kur pazūd. Kāds teica, o, es tādu labprāt darotos jauniešiem, vienreiz sapulcināju jauniešus, pēc tam vairs īsti to neturpina darīt, un tad uh, vairs īsti nav šīs uh, tādas uzticēšanās, un vairs nu, baidās kaut ko sākt, jo, liekas, ka, uh, ja nu neturpinās. Jā, man šķiet, ka mēs šeit varētu gandrīz vai sākt. Tās ir tēmas, kas skar gandrīz no nu, sinodālo ceļu, <laughs> viena no tādām tēmām, un par to, ka mēs paši laji, no nu, draudzes cilvēki ir atkarīgs no mums, kā mēs iestais, iesaistamies draudzes dzīvē, un vai mēs tiešām gaidam, ka priesters mums visu nodrošina, jo priesters arī ir tikai cilvēks, bet ko E, es vienmēr esmu domājusi, ko draudz cilvēku vēlās, tas ir uh, priestera sirdi, mīlestību, saņemt, jā, šo... Jā. Uh, Uh, nu, mīlestība no draudzes prāvesta. Tas veids, kā šādam priesterim palīdzēt, kurš tas ir nu, kaut kur nu, vīlies kādos iepriekšējos uh, mēģinājumos kaut ko darīt, uh, tad uh, pirmkārt sadraudzēties ar to priesteri. Nevis vienkārši teikt, uzreiz, o, vajadzētu to un to darīt, nevis tādu ietvaru mēģināt noteikti mācīt vai, vai uh, dot kaut kādus norādījumus, ko viņam vajadzētu darīt. Bet tā vietā teikt, zin, aicināt uz, uz, uz vakariņām kaut kur kopā, sadraudzēties un tā teikt, tā, vai jūs man atļaut darīt to un to. Un tad, kad jūs esat jau ieguvuši priestera teiksim, draudzību uzticamību, tad viņš atļaus. Bet sākumā viņam tas ir grūti uzticēties tieši tāpēc, ka viņš jau ir daudzas reizes apdedzinājies. Un uh, varētu teikt, jā, viņam vajadzētu tik un tā, uh, nu, atkal darboties, jā, bet arī viņi ir cilvēki. Ir cilvēki, jā. Un uh, arī vi, nu, viņam tas ir grūti, nu, kaut ko Uzticēt, no jauna un... sākt, uh, kuru iepriekš to nav izdevies, nu, tāpat kā citiem cilvēkiem. Jā. Viņi baidās uzsākt to, jo tas iepriekš kaut kas ir viņiem nesanācis. Un, uh, bet tad ja jūs jau ilgāku laiku esat kopā ar šo priesteri, viņu atbalstīsiet un uh, draudzēsieties, viņš zinās, ah, tā jums var paļauties. Ja jūs būsiet iegūši šo uh, nu, tādu uzticēšanos no priestera, tad lūdzu, tad arī uh, sakat. Un te varam tik daudz lietas palīdzēt. Es no, no Alfa biroja varu tik daudz palīdzēt ar resursiem, ar materiāliem. Vienalga. Ir alfas filmas, ir laulāto kurs filmas, kur pat nav obligāti priesterim jābūt vienmēr klātam Eh, un ko jūs varat darīt. Un tur pietiek, ja tikai priesteris un prāvis dod zaļo gaismu, un ir cilvēki, kuri ir ieinteresēti, kuri gribētu to darīt. Bet, jā, kas, ja, ja viņi uzsāk to laulāto, kurš viņi, no tās visas septiņas nedēļas, tad arī būs eh, to katru vienalga trešdienu, ceturtdienu vai, vai piekdienu vai sestdienu. Um, Tā ka, es domāju, iespējas ir. Un tas, no, tā, ja jums ir šāda situācija, kur uh, jūsu draudzē ir uh, piemērotas telpas. Bet uh, es nezinu, ko darīt. Sazinieties ar mani. Es jums ar lielāko prieku palīdzēšu. Gan tas arī um, tas, mēģināt uzrunāt arī to priesteri un iedrošināt, ka ah, neko, ja šitā lieta tad mm, ir vērts dot zaļo gaismu, lai tas notiek. Mani var atrast vienalga vai caur sociālajiem tīkliem, vai uh, katoļu kalendāram un telefonu numuru var dabūt. Un, uh, būšu priecīgs kaut kā pastorāli arī palīdzēt. Paldies! Paldies, Priesta Rihard, ka bijāt kopā ar mums, radi, ar Radio Marija Latvija klausītājiem. Sveitīgi jums dienu! Mums šodien ir, uh, ir priestera, priestera konference. konference. Jā, tad lai svētais gars jūs uh, vada un tad uh, īsu lūkšanu un svētību. Jā. Nebūs tās, mēs pateicamies, ka tu sūtīji savu dēlu Jēzu Kristu pasaulē, lai viņš varētu mums sniegt pestīšanu un ka viņš ir uh, Eh, dibinājis baznīcu, kuras locekļi mēs esam caur kristību, un tiešām palīdz mums visiem veidot baznīcu tādu, kādu tu to vēlies redzēt, lai eh, tā tiešām būtu par patiesu eh, kopienu, kas rūpējas gan par pienācīgu tevis godināšanu, gan par arī tādu savstarpējo sadraudzību, un lūdzam, sveitī visus mūsu centienus nodrošināt nepieciešamo eh, gan telpām, aprīkojumam, lai eh, mēs varētu šo mūsu misiju izpildīt un lai mūsu draudzēs būtu svarīgi ne tikai mm, jautājums, kā eh, uzturēt mūrus, kā, kā rūpēties par, par materiālām lietām, bet lai mūsos vienmēr būtu arī rūpes par, par evanģelizāciju, par Mm, par to, lai tavu valstību varētu vēl pilnīgāk atklāties šeit virs zemes. Tāpēc mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Lai svētī jūs visvarenais Dievs tēvs un dēls un svētais gars. Āmen. Nu, kafijas tas ir iztukšota. Šis bija raidījums Kafijas pauze.